Quick and Snow Show. Hai hai hai Nào chúng ta gặp lại nhau trên chương trình yêu thích của các bạn có tên Quick and Snow Show Quịch này, con xin nâu đi đâu mà chưa vác mặc đến là thế nào nhở? Đến lâu rồi nhưng vì thang máy hỏng nên phải cúp bộ lên. Lại lý do. Không tin hả? Quyết kia phải nhận ra tiếng giày cao gót của tôi chứ. Không, tôi có phải con Milu và Snow đâu mà phải nhận ra tiếng giày cao gót của chủ để mà chạy ra bẫy đuôi. Nhưng con Milu mới nuôi được 3 năm, trong khi đó tôi dìu dắt Quịch này đã hơn 13 năm rồi. Thôi thôi thôi, thôi, thôi Snow đừng lái dư luận ra khỏi cái việc đi muộn của Snow đi. Kể cả là lết thì cũng không thể nào mất đến nửa tiếng đồng hồ để leo gần ấy cái bậc cầu thang được. Em bước dù chậm hay vội mùa vẫn sang một giây trước đây cũng đã là ký ức ừ, trời lạnh rồi đấy và thế là một mùa đông nữa lại tới mùa đông của tuổi 22 trời vào đông rồi cái cảm giác đầu tiên người ta nghĩ đến khi nhắc đến mùa đông chính là lạnh là rét và rồi những ngày khô hanh những ngày nắng chói chang để rồi khi đứng ra chỗ nắng thì thấy thật ấm nhưng vào chỗ dâm rồi thì òa lên rét thật đấy đông lại về bạn thích làm gì khi mùa đông tới? Sẽ cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông mềm mại ấm áp, sẽ rủ bạn bè tới những nơi ấm cúng, hay suýt xoa với những bắp ngô, khoai nướng trên cầu Long Biên và có ai đó cũng thích ăn kem vào mùa đông như mình, cái cảm giác lạnh, buốt nhưng thật là ngon. Mùa đông, con gái ai cũng xinh xắn, cũng đáng yêu, sẽ súng xính trong những chiếc áo khoác dày, những chiếc khăn dài và xinh xắn cứ như những nàng búp bê di động vậy, nhìn chỉ muốn ôm thôi đúng không con trai? Mùa đông và rồi vẫn sẽ lang thang đi khắp nơi, hát hò và vui đùa cùng bạn bè. Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ. Và rồi chợt nhớ về mùa đông năm ấy, mùa đông mà một người, một người khá là đặc biệt đã rời xa tôi, vẫn chưa từng nói lời cảm ơn tới bạn. Cảm ơn nhé, cảm ơn những thứ bạn đã làm cho tôi, cảm ơn những tiếng cười những niềm vui bạn đã mang lại và cảm ơn vì đã làm bạn với tôi, người đặc biệt à. Ký tên rùa con 90 số điện thoại 0973 027 sao sao sao ở địa chỉ giấc mơ gạch dưới tuyết trắng gạch dưới 1990 a còng yahoo.com cùng với ca khúc She Will Be Loved. email của Chu Thành ở địa chỉ chuối.cmta.gmail.com Anh biết đến em qua sự tình cờ và với dòng status Chồng của mình mai sau sẽ là bộ đội hoặc công an Và đặc biệt hơn là em rất thích bộ đội lục quân không hiểu sao chỉ với như vậy mà anh đã có cảm tình với em Anh chủ động làm quen Và với lời tuyên bố chính thức Anh đang tán em đấy Quá ngu ngây em nhỉ Nhưng anh có lòng tin Một lòng tin đơn giản vì anh là bộ đội lục quân Với một niềm tin là anh sẽ chinh phục được em Khuôn mặt tròn tròn Má lún đồng tiền, thích mặc đồ bộ đội, nụ cười chết người và hay gọi anh là chuối dập. Thức đến 5-6 giờ sáng để nói chuyện với em, nghe em tâm sự, không hiểu sao có lần đang nghe em hàn huyên mà anh lại ngủ quên mất. Thế là xin lỗi dối dít và chấp nhận ghi thêm tội vào sổ nợ có tên thù vặt số lượng nợ tăng lên khá nhanh chỉ trong thời gian ngắn. Rồi nghe đi nghe lại có một bài chỉ đơn giản để hát cho em nghe, mà đến nỗi hai đứa bạn cùng phòng còn gần thuộc. Anh biết yêu bộ đội là rất khổ, mà như trong trường hợp của anh thì còn khó khăn hơn nhiều. Em biết đúng không? Nhưng như anh đã nói là anh có niềm tin và lòng chân thành. Hy vọng một ngày không xa, em sẽ là của anh và những dấu chấm hỏi đặt quanh anh sẽ biến mất khỏi cái đầu bướng bỉnh của em. Anh chị thân, sắp tới sinh nhật của người ấy, mong anh chị phát tặng bài hát I'm Yours của Jason Mraz tới Hoàng Thùy Dung, sinh viên năm thứ ba khoa toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội với lời nhắn: chúc em sinh nhật vui vẻ và có một ngày lễ thật ý nghĩa, gửi em những bông tuyết của mùa đông xứ lạnh. Cảm ơn anh chị nhiều. I tried to beat you, but you're so hot that I melted I fell right through the cracks And now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my bestest And nothing's gonna stop me but divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some I won't hesitate no more no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. a love peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, love, love, love, love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. along, shaking my tongue in the mirror And bending over backwards just to try to see it clearer My breath fogged up the glass And so I drew a new face and laughed I guess what I'm saying is there ain't no better reason To rid yourself of vanity and just go with the seasons It's what we aim to do Our name is our virtue I won't hesitate no more no more. It cannot wait. I'm sure there's no need well, to open up your mind and see locate. Open up your time is short. It into your heart cannot wait. I'm yours. No, I to the music in the moment. comes. and dance. No, no more no more. It's your got a right to be I'm sure no need to open up your mind and see like me. Open up your plans and then you'll free. Well, look into your heart and you'll find love.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 Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Đúng là người ăn không hết, kẻ lần không ra. Ăn cái gì đấy? Trên này Quýt mời tôi đi ăn cái gì thế? Rồi rồi rồi, trông Snow kìa. Tai thì ngãnh ngãng, mắt thì ráo rát, mũi thì khịt khịt đánh hơi. Không có cái gì quan trọng hơn cái sự ăn của Snow à? Có, một thứ, đó là thời trang, đó là fashion. Chứ không phải là cái sự cô đơn của tôi à? À, hay tôi bạn bè thân như môi với răng đấy nhưng chẳng lẽ trước khi nuốt một thìa sữa chua nếp cẩm tôi lại phải cầu nguyện cho cái sự cô đơn của quyết á mà lúc nãy quyết nói ăn ăn cái gì tôi nghe không rõ đâu tôi nói là người ăn không hết kẻ lần không ra ai ăn không hết mà ăn cái gì cái ăn ăn như kền kền ấy Thế đọc thư đấy này đọc thư rồi. đây là thư của Phạm Ngọc Thúy ở địa chỉ thúy phạm 26990 gửi người con gái cũng yêu người đàn ông của tôi. Khi mà một người đàn ông được những hai người phụ nữ tha thiết yêu cùng lúc, hơn nữa họ đều là những người phụ nữ hoàn hảo, thì chắc hẳn rằng người đàn ông đó cũng khó xử lắm. Tôi và cậu cùng yêu thương một người nhưng lại không hề giành giật mà luôn để anh ấy tự quyết định bởi chúng ta yêu anh ấy và tôn trọng quyết định của anh. Biết rằng cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều về mối tình này và cũng đã từng rất đau khổ khi mình xuất hiện. Mình cũng thế, cũng đã từng muốn buông xuôi tất cả để hai người quay lại với nhau. Nhưng rồi chính tại thời điểm nhạy cảm này, những thử thách khi ra trường đã cuốn chúng ta vào những suy nghĩ cho tương lai tưởng như không lối thoát. Câu chuyện của ba người cứ luẩn quẩn mãi trong gần 2 năm trời và rồi cũng có một kết thúc khi anh ấy quyết định về quê làm việc và kết quả cuối cùng là anh ấy không có được ai trong cả hai chúng ta những người phụ nữ có thể yêu anh ấy cả đời này ba người chúng ta giờ đi theo ba con đường khác nhau khi một cuộc tình kết thúc nó còn lại gì chỉ còn lại là nước mắt là nỗi đau mình biết rằng hiện giờ cậu cũng đang rất đau khổ như mình vậy dù thời gian rồi có xóa mờ đi nỗi đau nhưng vết sẹo để lại thì không bao giờ biến mất được mình chắc chắn một điều rằng cả hai chúng ta sẽ không bao giờ quên được anh ấy nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp tục cuộc sống từ đây có lẽ sẽ sang một trang mới khi mà mỗi người có một chân trời riêng để theo đuổi thân gửi bài hát Big Girls Don't Cry của Fergie đến địa chỉ Mai Nguyễn 24890@gmail.com chúc cho bạn sẽ hết buồn chúc cho anh ấy sẽ thành công trong sự nghiệp chúc cho mình sẽ thoát khỏi vòng luẩn quẩn trong suy nghĩ chúc cho cả ba chúng ta tìm được bến đỗ hạnh phúc da da da da. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, babe. with myself and center clarity, peace, serenity. I hope you know. dead if I stay. I hope you. của Ly Trần ở địa chỉ trần.lyspa@gmail.com. Chị à, vịt em của vịt chị đây. Vịt chị sắp chuyển sang nhà người khác rồi nhỉ? Vịt chị bước sang tuổi 25 rồi 26 rồi 27, được nhận rất nhiều lời chúc trong suốt chuồng của mọi người, được gom hết từ năm này sang năm khác. Năm này chắc chị sẽ được nhận lời chúc chóng có baby lại còn có cả tiền mừng tuổi nữa he he sướng đó nhớ lại hồi trước trong mọi cuộc nói chuyện thì chuyện chống ề e của chị luôn được đưa ra làm trung tâm làm mọi người cười khoái chí trêu chọc còn chị thì vẫn cười hề hề bạn bè chị tới còn nói ở với mấy đứa em mà suốt ngày bị chọc ngoáy thế này mà bây giờ vẫn chưa xuất chuồng mới lạ ấy vậy mà vì chị vẫn có sức đề kháng rất cao với việc chống lầy rồi bỗng chợt một ngày chị em bị cảm nắng rồi say nắng rồi tủm tìm cười một mình khi đọc tin nhắn nói chuyện nhỏ nhẹ với một ai đó rồi đôi lúc đi chơi về hơi muộn vì em bắt mạch Quả này chị hết sức đề kháng rồi Chị đưa anh ấy về ra mắt gia đình Rồi đùng cái chị bảo hai tháng nữa cưới Đoàn cái nữa, nửa tháng nữa nói chuyện người lớn Vịt em sốc toàn tập Một cảm giác rất lạ Vừa mừng vừa hơi buồn Mừng vì chị lấy chồng rồi phù mày qua nhưng cũng thoáng buồn khi chị không còn ở với vịt em nữa ai nấu cơm cho em ăn ai là người để em tranh giành món ngon ai là người chịu trận mỗi khi em bực tức vịt em sẽ ít khi được uống nước sinh tố do anh nào đó đang tán chị mời Chắc hẳn khi nghe những lời tâm sự trên, kiểu gì chị cũng thốt ra rằng đúng là con vịt. <laughs> vâng, em là vịt nhưng mà là em của vịt chị nhé. Sắp lên xe hoa rồi, sắp có cuộc sống bên người chị yêu thương. Vịt em chúc vịt chị có cuộc sống hạnh phúc đầm ấm bên gia đình nhỏ bé của mình. Chồng mà bắt nạt nhớ alo về nhá. Vịt em sẵn sàng đưa cho chị bài thuốc trị chồng. <laughs> chúc chị luôn cười nhá. Chị cười trông xinh lắm đấy. Cùng với ca khúc We Are Young của Fan hát cùng Chanel Monae. and I I need to get my story straight My friends are in the bathroom Getting higher than the Empire State My lover, she is waiting for me Just across the bar My seat's been taken by some sunglasses Asking about a scar And I know I gave it to you months ago I know you're trying to forget but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Khi yêu thương đã trở thành thói quen thì mọi cảm xúc sẽ trở nên nhạt nhòa dần cái gì có bắt đầu thì cũng đến một lúc nào đó không sớm thì muộn sẽ phải kết thúc khi đau thương đã trở thành thói quen thì khi chạm tay vào vết thương ấy sẽ không còn cảm thấy buốt nữa quen rồi mà đau thương và yêu thương cái ranh giới giữa chúng cũng mỏng manh lắm dù chỉ là một ánh mắt một nụ cười một lời nói hay một hành động cũng đủ để yêu thương biến thành đau thương và ngược lại một năm trôi qua là ngắn hay dài mà sao vẫn chưa thôi khắc khoải còn yêu ư không trái tim lý trí này đã đẩy tình yêu ấy ra xa xa lắm còn đau ư không cứ tự nhủ rằng không thể mất thời gian cho những thứ không xứng đáng vậy thì tại sao có lẽ chẳng có cách nào để có thể trở lại làm mình của ngày xưa được nữa cái con bé hay nói hay cười hồn nhiên nhí nhảnh đã biến mất và không còn cách nào có thể tìm lại nó nhiều lúc đã cố gắng để nói thật nhiều cố gắng cười thật nhiều cố gắng tỏ ra thật vui vẻ nhưng rồi cũng không thể bỏ đi được khuôn mặt lạnh lùng này cứ tưởng mình sẽ ổn cứ tưởng mình không sang nhưng chính bản thân mình chẳng thể nhận ra mình thay đổi như thế nào cho đến khi những người xung quanh lên tiếng nhìn lại giật mình và bật khóc phải làm sao đây khi yêu thương tồn tại song song với căm ghét thì ta nên yêu thương hay là nên căm ghét phải làm sao đây khi suốt thời gian qua mình đã phải quẩn quanh trong cái vòng tròn vô vọng ấy cố quên lại càng nhớ càng nhớ lại càng đau và càng đau lại phải cố quên phải làm sao đây thôi nhé chỉ cho phép mình yếu đuối nốt lần này thôi khóc không phải vì ai đó mà chỉ là khóc vì mình đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài ừ thì đã từng cảm thấy đau ừ thì đã từng cảm thấy bị tổn thương nhiều lắm nhưng trái tim tưởng như chai lì vẫn luôn khao khát yêu thương vì mình là một người tốt và vì một người tốt thì nên được yêu thương cùng với ca khúc We'll Show You của Ali. 모든 날돌 giác người ta bánh bơ mình thật khó chịu thật nhỉ Snow nhỉ cái gì mà bánh bơ bánh bơ ở đâu Quick mua à lại lại lại lại lại công nhận là Snow giống mấy cái con chim hải âu háo ăn trong phim hoạt hình Finding Nemo mấy cái con mà nó cứ kêu mái mái mái tranh cướp cá của nhau còn hơn là loài chảnh chọe đứng đấy ngoặc mỏ cười nhìn kẻ khác tranh ăn nhưng mà cuối cùng thì bản thân chết đói vì chẳng có miếng nào bỏ vào bụng cả tình yêu cũng như thế Quick à phải chiến đấu phải lao vào vòng vây thì mới giành được chiến thắng chứ còn ngồi đó mà chờ kẻ địch sập bẫy à, thì còn cô đơn dài dài nếu việc cô đơn của tôi luôn hot và là chủ đề để Snow bàn tán với mọi người thì đây cũng sẵn sàng mà Elon dài dài nhé. này vốn là người sông xanh hào phóng với mọi người. Thế thì sông xanh đọc giúp tôi cái thư này đi, có một nàng bánh bơ một chàng đấy. Ok, Nguyễn Minh Vũ, số điện thoại 09051126 sao sao sao ở địa chỉ thắc tố như 88 a yahoo.com gửi cho 090 của anh ở địa chỉ 09053002 sao sao. Chẳng biết nói từ đâu, lòng như cuộn lại trong một mớ hỗn độn đang mập mờ trong tim. Phải chăng em không quan tâm gì đến anh hay đơn giản vì em mải mê với công việc, với áp lực công ty, với cả nhóm từ thiện mà em đang làm? Phải chăng những tin nhắn của anh, những lời chúc của anh nó chỉ đủ để làm em cười trong giây phút mà chẳng bao giờ đủ để em quan tâm tại sao anh cứ mãi gửi tin như vậy yêu em mất rồi anh tự hỏi mình vì sao lại yêu em khi chỉ vài tin nhắn và buổi cà phê sáng đơn điệu nhưng yêu thì cần gì một lý do em nhỉ chiều nào đi làm về anh cũng muốn đi con đường ngang qua nhà em đơn giản là muốn nhìn thấy khuôn mặt em chỉ vài giây thôi nhớ em anh chả biết phải thổ lộ với em như thế nào khi thời gian của em dành cho anh là không có và tin nhắn của em cũng ngắn đi theo năm tháng đã không còn những tin nhắn hỏi han mà em thường nhắn và chỉ hồi âm mỗi khi anh nhắn tin và dường như chỉ để đáp trả rằng em đã nhận được tin anh rồi mà thôi. Anh buồn, đã có lúc anh xóa mọi liên lạc với em chỉ để xem bao giờ em có thể nhớ đến anh mà gửi cho anh một tin nhắn hỏi thăm dạo này thế nào. Nhưng rồi nửa tháng trôi qua, thật sự rất rất rất dài, không một tin nhắn, nỗi thất vọng lớn lên cùng nỗi nhớ hết Yahoo, Facebook rồi đến Skype. Anh lục lọi mọi lịch sử chỉ mong tìm lại số điện thoại của em và rồi lại tin nhắn vẫn chỉ một câu trả lời bận quá nên em quên tim anh như đóng lại đối với em dường như anh chỉ là gần nhà xa ngõ cùng với ca khúc Hey There Delilah của Blaine White Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance, I'm right there. If you get lonely, give this song another listen, close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. there, Delilah. I know times are getting hard, but just believe me, girl. Someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah. I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. thousand miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Delilah, you be good and don't you miss me Two more years and you'll be done with school And I'll be making history like I do You'll know it's all because of you We can do whatever we want to Hey there, Delilah, here's to you This one's for you what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn email của Nờ Phạm gửi từ địa chỉ em yêu anh 610@gmail.com. Anh chị thân, với những sinh viên sống xa nhà như em thì có được những người bạn tốt cùng chia sẻ những phút giây vui buồn, đó là điều quý giá nhất. Có thể nói em là người may mắn khi được sống trong một xóm trọ vui vẻ. Em luôn tự hào và thường hay kể cho bạn bè em nghe về xóm trọ của mình. Những người bạn của em thường thốt lên với sự ghen tị với em. Khi em mới đến đây, các anh chị ở đây rất hòa đồng vui vẻ dần dần em yêu quý cái xóm trọ này bởi những con người hài hước luôn mang tiếng cười cho em em còn nhớ rõ lắm khi em gặp chuyện buồn em ra mình trong phòng cả ngày không biết bên ngoài có chuyện gì nhưng khi mở cửa thấy tất cả cùng tập trung ở cửa phòng em tất cả đều lo lắng cho em sau ngày hôm đó em đã làm cho mọi người rất giận nhưng hôm sau mọi người vẫn nói chuyện với em tất cả đều không trách em mà ngược lại còn làm trò khiến cho em cười vui vẻ em nhớ nhất câu nói của anh trưởng xóm lần sau có chuyện gì thì đừng như thế nữa nhé mọi người rất lo lắng lắng cho em đấy Em nghe người ta nói không có cuộc vui nào mà không tàn Ngoảnh đi ngoảnh lại hầu như chẳng còn ai Nếu biết trước sẽ có ngày chia tay Em sẽ sống tốt hơn Sẽ dành thời gian nhiều hơn nữa để có thêm những khoảnh khắc đẹp cùng mọi người ở đây Em muốn nhờ anh chị gửi lời nhắn của em đến các thành viên của xóm trọ vui vẻ Cảm ơn anh ba ba chuối đậu Nhờ có anh mà em năng động hơn và biết cách phát huy những kiến thức mà em được học để giao tiếp tiếng Anh tốt Cảm ơn anh Thiện Nguyễn Ngọc vì đã cho em những lời khuyên bổ ích và em chúc anh luôn hạnh phúc nhé. Xin lỗi anh Nguyễn Việt vì lúc say đã cắn anh, chắc đau lắm ạ. Cảm ơn anh Phạm Văn Tài người đã quan tâm em rất nhiều. Những bài hát của anh rất hay và anh chơi guitar cũng rất tuyệt. Cảm ơn chị Thu yêu quý, nhờ có chị mà em luôn vui vẻ. Cảm ơn ánh Phạm, Quyên Trần, Đỗ Hồng Nhung đã ở bên cạnh tớ khi tớ buồn, nghe tớ nói chuyện, dù toàn chuyện buồn, hi hi. Cảm ơn Tú Phạm Minh vì luôn là người để bắt nạt. Cảm ơn cụ khoai tây vì đã ôm em khi em khóc và luôn là người pha trò cho em cười. Cảm ơn tất cả mọi người gửi đến tất cả mọi người ca khúc Glad You Came của The Wanted. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. cast a spell on me, spell on me You hit me like the sky fell on me, fell on me And I decided you look well on me, well on me So let's go somewhere no one else can see you and me Turn the lights out now, now I'll take you by the hand Hand you another drink, drink it if you can Can you spend a little time? Time is slipping away, away from us so stay, stay with me make you glad you came. you came glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. And all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. Khi tình yêu rũ cánh ra đi, ta sẽ còn lại gì? Rũ cánh? Nghe thảm thế, sao không gọi tung cánh? Túm lại là khi tình yêu ra đi thì ta còn lại gì? Điều đó tùy thuộc vào người yêu của ta là ai. Why? Vì nếu người yêu của ta là Snow á, thì sau khi tình yêu rũ rượi ra đi, chỉ còn ta với một đống vỏ đồ ăn và một tập hóa đơn chưa thanh toán. chưa thanh toán thì thanh toán hết đi. Thảo nào đến giờ chưa thấy ai động đến. Đây là thư của Nguyễn Thị Tuyết Minh ở số điện thoại 0904 735XX gửi đến Duy Tuấn ở số điện thoại 0973 164 xxx có những tình yêu lớn lên theo năm tháng, đếm không xuể tháng, nhớ không xuể năm, 3 năm, thậm chí là 4, 5 năm gắn bó và một ngày đẹp trời nào đó họ không còn đi với nhau. Đơn giản tình yêu đã hết. Hoặc một ngày đẹp trời nào đó một trong hai người ngả nghiêng trước một tình yêu mới chỉ chừng 3 4 ngày Họ chia tay vì không chấp nhận được những dối lừa. Phần lớn chúng ta thường tỏ thái độ gay gắt với những kẻ mang danh bội bạc trong tình yêu là bởi chúng ta thường không dám tin rằng có một ngày tình yêu sẽ rũ cánh bay đi. Tôi đã có cho mình một tình yêu đủ dài, đủ rộng để gắn chặt mình với niềm tin sẽ chẳng có gì có thể thay đổi. Khi một người nói sẽ yêu mãi mãi, người đó không hề lừa dối. Cảm xúc khi tình yêu thăng hoa là như thế, phải là mãi mãi, phải là vĩnh cửu. Khi tình yêu bỏ tôi mà đi, tôi đã gần như không còn tin vào bất cứ điều gì những điều tưởng chừng sẽ bền vững mãi mãi bỗng chốc sụp đổ tôi đã đau đến mức tưởng như không thở được khi tình yêu rũ cánh bay đi còn lại những lời hứa hẹn người còn nhớ vin vào đó để trách móc người kia người đã quên thì vô tình phủi tay áo khi tình rũ cánh bay đi còn lại những kỷ niệm một người cố ôm mãi ký ức buồn giật mình trong cơn mơ một dáng hình quen thuộc một người chỉ còn xem như làn khói cay cay nơi sống mũi khi tình yêu rũ cánh bay đi đơn giản là tình yêu đã phai nhạt trái tim đã không còn cất nổi những yêu thương xưa cũ đã có những lỗi lầm không thể thứ tha đã có những chán trường mệt mỏi mà tình yêu buộc phải tìm lối thoát có thể ta nhất thời không nhận ra nhưng chợt nhìn lại sẽ thấy tình yêu đã lắp cho mình một đôi cánh tự lâu lắm rồi nhưng không có cơn đau nào là đau mãi giống như sau màn đêm át hẳn là một ngày mới cho dù là nắng hay mưa cuộc sống do ta lựa chọn và niềm vui hay nỗi buồn cũng thế còn tôi tôi chọn cho mình những ngày có nắng khi tình đã rũ cánh ra đi, muốn níu kéo cũng là điều không thể. Quên đi tình yêu là điều không thể hay là bạn chẳng hề muốn quên. Đã có những lúc tôi ngủ quên trong ký ức, quên mất hiện tại. Đã có những lúc tôi không ngại ngần ném những kỷ vật, đốt những lá thư. Đã có những lúc tôi nghĩ việc quên đi là điều không thể. Quên đi nỗi đau là một điều quá khó và quên đi tình yêu còn khó hơn rất nhiều lần đơn giản là tình yêu đã rũ cánh bay đi thì muốn níu cũng là điều không thể càng níu kéo sẽ chỉ càng khiến tôi đau hơn và anh cũng thế vì thế khi tình yêu dụ cánh bay đi đừng đổ lỗi cho nhau đừng trách móc mãi một người dù cho ta đã yêu nhau qua bao tháng ngày ta đã yêu nhau nhưng không thể tách rời xin hãy giữ lại kỷ niệm để mỉm cười khi nhớ những ngày qua để cho lòng nhẹ bớt nỗi buồn để tâm hồn cảm thấy bình yên và khi tình đã dụ cánh bay đi là để ta đón lấy một tình yêu mới tinh khôi dịu dàng để biết yêu thêm một người để biết trân trọng hơn một người để biết cuộc sống kỳ diệu và trái tim càng kỳ diệu vẫn luôn đập những yêu thương nồng nàn cho dù đã bước qua bao nỗi đau. Anh chị thân, đây là những điều em muốn nói với chị gái em, chị Ngân cùng với bài hát Can't Take My Eyes Off You. Em rất mong chương trình gửi tới chị ấy, nhanh nhanh không chị ấy đi lấy chồng mất.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 Quick and Snow Show.